боби дуввум исо дар замони ҳукмронӣ подшоҳ ҳиродус дар деҳаи байтлаҳми ноҳияи яҳудия ба дунё омад баъд аз таваллуди ӯ якчанд ситорашиносҳон аз сарзамини шарқ ба шаҳри ерусалим омада пурсиданд куҷост он кӯдаки навзоде ки шоҳи яҳудиён мешавад мо дидем чхел ситораи ӯ از طرف شرق برآمد و آمدیم تا که به او سجده کنیم هنگامی که پادشاه هرادوس این سخنان را شنید بزابیته شد و برابر او تمام ساکنان یروسلیم هم آشفته گشتند آنگاه هرادوس همه سرداران روحانی و شریعت دانان را نزدش خوانده از آنها پرسید تا این شده خدا در کجا باید تولد یابد آنها در جواب گفتند дар байт лаҳми ноҳияи яҳудия чунки дар яке аз китобҳои пайғамбарон чунин навишта шудааст эй байт лаҳм ки дар вилояти яҳудия ҳастӣ ту аз дигар шаҳрҳои бузурги яҳудия ҳеҷ камин надорӣ зеро аз байни зодаҳои ту сарваре мебарояд ки барои халқи исроили ман монанди чӯпон мешавад сипас ҳиродус ситорашиносонро даъват намуда ба онҳо танҳо ба танҳо суҳбат кард ҳангоми суҳбат аз онҳо вақти аниқи пайдошавии он ситораро фаҳмида гирифт баъд онҳоро ба байт лаҳм равона карда гуфт биравед ва дар бораи он кӯдак бо диққат пурсуҷӯ кунед ҳамин ки ӯро ёфтед маро низ огоҳ созед то ки ман ҳам рафта ба ӯ сажда кунам بعد از صحبت با شاه ستاره شناسان از آنجا به سفر برآمدند در اسنای راه آنها باز همان ستاره را دیدند که از طرف شرق برآمده بود ستاره پیشا پیش آنها می رفت و عاقبت در بالای آن جایی که کودک بود باز استاد از برای این ستاره شادی آنها حد و کنار نداشت ستاره شناسان به خانه در آمدند و کودک را همراه مادرش مریم دیدن زمان تعظیم نموده به کودک سجده کردند آنها توفه های ارزنده را که از تیلا عطر قیمتبها و شیرش خوشبوی برای دود کردنی عبارت بودند از صندوقهایشان گرفته به او هدیه نمودند در خوابشان باشد خدا آگاه کردی نزدی هرادوس بر نگردند از این رو آنها با دیگر راه به وطنشان برگشتند بعد از رفتن ستاره شناسان فرشته خداوند در خواب یوسف ظاهر شده به او گفت ای یوسف برخیز و کودک و مادرش را گرفته به مصر بگریز تا وقتی که با تو برا نگویم در همان جا بمان چون که هرادوس با نیت کشتن کودک را کافتوکاو می کند یوسف از خواب بیدار شده کودک و زنش را گرفته در بیوقتی شب به مصر ره سپار می شود. در آنجا آنها تا وفات هرادوس می مانند. خداوند پیشتر به زبان پیغمبر گفته بود که من از مصر پسرم را جیغ زدم. انا برای اجرا شدن این گفته ها همه این حادثه روی داد. وقت هرادوس فهمید که ستاره شناسان او را فریب دادند، سخت خشمگین شد و فرمان داد که در بیت لحم و اطراف آن همه پسر بچه های سین دو ساله و از دو ساله پایان را کشند چون که از ستاره شناسان وقتی پیدا شوی ستاره را دانسته بود همین طور آنچه ارمیا پیغمبر پیشگویی کرده بود به عمل آمد صدای در شهر راما به گوش می رسد که صدای گریه و فیغان است راهل برای فرزندانش میگیرید و تسلی یافتن نمیتواند از بس که آنها مردند وقتی که هیرادوس از عالم چشم پوشید فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف درآمد و گفت ای یوسف برخیز کودک و مادری وی را گرفته به سرزمین اسرائیل برگرد زیرا کسانی که او را کشتنی بودند مردند инак юсуф бархеста кӯдак ва модари вайро гирифт ва ба исроил баргашт лекин ӯ шунид ки дар яҳудия ба ҷои ҳиродус писараш аркелоус подшоҳӣ мекунад ва тарсид ки ба он ҷо биравад баъд дар хобаш аён шуд ки он ҷо наравад бинобар ин онҳо роҳи вилояти ҷалилро пеш гирифтанд пайғамбарон аллакай дар бораи масеҳ пешгӯӣ карда гуфта буданд ки او را ناصری خواهند نامید انا برای اجرا شدن این گفته ها یوسف با آیلش در شهر ناصره ساکن شد